Prieks atkal būt Reigā, būt kopā ar jums rādījumā arī ēterā. Panakti Dīna Reigā ir pīsniguse, satiksme ir apsastojusies, sastrāgumi un, dimžēl, mazlītiņu šodien kopā soksim Dīnas katehēzi vālok. Pulkstiņi roda 9.33 minūtes, šodien ir 18. janvars, un baznēcā mēs īsokam lūkšanu nedēļu par kristīšu vīneibu un vīnoteibu. Un šajā nedēļā droši vien visas prīstera katehēzes būs veltētas šai tēmai par sadraudzēbu, par vīnprotēbu, vīnotēbu, arī par atšķirībām starp konfesējumu, bet šodien šajā dīnes katehēzē īsokūt šo tēmu – par ekumenismu gribu parunot, kādi ir baznēcas pirmsokumi. Un dzirdot vārdu baznēca, mums katram uz ticumok nok protā lela āka ar tūrni, zvonu un kristu. Rītumu pasaulē ir ļoti daudz baznēcu, tomēr ir tikai vīna baznēca, ko mēs varētu apzīmot ar lielu burtu. Šai baznīca ir visu tū cilvēku kūpīna, kuri tic Jēzum un it visā vēlējā sekot jam. Ja runājam par pirmsokumiem, tad dīva lieloko vēlēšanos ir, lai kaidu dīnu visi cilvēki mojotu pie jo dabasūs. Un, lai tam sagatavotujies vēlējās visus pulcinot kūpā baznīcā. Pirmie kristīši ticēja, ka pasaule tika radēta raugūtīs baznīcas viersūtnē un vierzītnē. Un to mēs varam atrast katoļu baznīcas katehismā 760. Eh, punktā. Jēzus pats nudabinoja baznīcu, es sapulcēja apustuļus, mocēja tūs, un tāpat arī ilika, varbūt, un pasnīdza to zinošanos jimūs, kai sludinot evangēliju ikvīnam. Un taidējāti lika aizsokumus vienmēr augūšai cilvēku kūpīnai, kas pīdara baznīcai. Jēzus joprojām moca visus savus mocekļus, kā lūgtīs un dzīvot, izmantojot baznīcas pīdovotus līdzekļus. Un Mateja evangēlijā sastajā nūdeļā mēs varam par to lasīt. Ja runājam par baznīcas viesturu un kā atsateistajās baznīcā, to, to varētu sacēt, ka īsokumā šo vienēgu baznīcu vadēja apustuļi, vieļok, jū piedsteči, pāvesti, veiskupi, kuru nocepījumi. Dažādos laikos viestures gaitā atsevišķos kristēgos kūpīnes atsadaļējās – nu, katuliskos baznēcis, izveidojot savu porvaldi un dibinojot jaunas draudzes. Un šei lūkšanu nedēļa par kristīšu vīnēbā ir domota, lai mēs saprastu, ko piec ir bijusi šķelšanos, atsadaļēšanos, ko piec pastāv dažādas konfisējas un tai toļok, bet gondreiž nav neviena organizācija, uh, nav bez postraukuma pastāvējusi kā tikai baznīca, jo tu jau vien nasaraugoties uz šķelšanos, kas daudzkort notikusi baznīcas iekšienē, un nasaraugoties uz orēju apstākļiem, uzbrukumiem baznīcai. Baznīca tomēr joprojām pastāv vairāk nekā 2000 gadu. Var uzlūkot tūkai pīrodējuma, ka tev nav runa par vīna cilvēka veidotu organizāciju, bet gan bazneica ir īpaši dīva dibanota un arī pasorgota. Un šeit mēs varam runot arī par pestēšanas viesturi, par dīva plānu mūsu dzīvē, pasaules dzīvē, un dīva sadarbība ar cilvēci caur laikiem sauc par pestēšanas viesturi. Un te stosta par dīva plānu mūsu lobumam. Dīvs eh, vienmēr ir pastovījis. Radēšanā dīvs soka atklot cilvēkam pat sevi, jo meklēja attīcības ar jū. Un pēc tam dīvs radēja savu izradzāto tautu, tas notika caur derēbu, ar Abrahamu un jo piectečiem, kuri bīži kļuva Dīvam nausticēgi. Godsamtu gaitā Dīvs ir siltējis pravīšus. Un, lai tī vadētu jo tautu, atpakaļ pie Jona pasludinotu tai par pestēto atnokšana. Un visbeidzot, Dīvs atnoca pasaulē, ka Jēzus Kristus, lai cilvēce tiktu globtu. Un jo īzamīsošanos ir viesturiskas notikums, kas īzēmē jauna laika sokumu. Un, protams, mums ir jāatcerās, ka Jēzus ir, ir un bija virs zemes gan Dievs, gan patīs cilvēks. Ar savu upuri Jēzus atnese pasaules pestējušanu, apzeimūgot jaunu un mūžēgo derēbu starp dīvu un cilvēkiem. Un šeit, mēs zinām, es nudibinoja bazneicu, lai viens caur jū varētu nonok pie tāva. Dīva un cilvēcis apsavīnošanos tiks pabeigta laiku beigos ar Jēzus utreizēju atnokšanu. Un tad dīva valstēba tiks pabeigta pabeigta un pīpildēta. Lūk, te ir Kristus dibinoto baznīca. Vienmēr mums pastāv jautājums, ja baznīca ir vīna, tad kopiec kristīšiem ir taida sašķelteiba. Kopiec tas tā ir nocīs, ka mums tagad ir jopīdzēvoja dažādas konfisējas strāvojumi baznīcā. Bet, um, ja tā padomājam, tad galvenais kristīšu sašķeltības cēlūnis ir cilvēku spējteiba un griecēgums. Bīži vien tīši tivok mīlestības trūkums navas nesaskaņa attīceibos uz evangēlija izpratni izraisēja kristīšu šķelšanos. Un kristīšu sašķelteiba nūroda uz to, ka Dīva valsteiba ber ir – toļi no pilnības. Un eh, domājot par šo lītu, tad eh, bieži vien mums cilvēkiem pašiem jopa lūkojās uz sevi, ka mēs katrs veicinojam vīnēbu, vīnprotēbu, sirsnēbu, mīlestēbu, tū goru, lai Dīva valstēbu celtu šeit virs zemes. Jēzus un bazneica nevar tikt atdalēti viens no otra, un kūpā tī veidoja nadalamu vīnēbu, tāpat kā divs trēs vīnēbā ir viens, arī bazneica Jēzu ir vīna, un bazneicis lūcekļi kūpā veidoja Kristus mīsu, kura golvā ir Jēzus, un to mēs losām apustuļa povola viestulē kolosīšiem pirmajā nūdeļā – Taidējādi mēs visi esam vīnoti. Un kā raksta apustuls povus vīnā kunga, vīnā ticībā, vīnā kristībā, vīnā mūsu visu dīvā un tavā, kas par visiem, ar visiem un visus. Un joņa evangēlijā arī mēs atrūnam vītu, ka Jēzus liudzās, lai visi kristīši būtu viens dīvā. Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Jūs klausītājs Dīnas katehēzi. Runājam šodien par vīnu baznēcu, par vīnoteibu un vīnproteibu. Protams, ir ļoti sopēgi redzēt, ka kristīši ir saškelti – Visa baznīca cīš no nu, streidi, ir daudz draudžu un kūpīnu, kas pulcējās atsevišķi Jēzus vordā. Dīvs tūtā nebija vēlējis, un ir vēl ļaunok, ja šāda sašķeltēba tiek izmantota kā īgansts, lai cenētos savā starpā. Bet tīši Jēzus mīlestības dēļ un tos vīnotēbas dēļ, ar kuru iz vēlējās – baznēcai vienmēr joturpina darboties kristīšu vīnoteibas lobā, meklējot izlēgumu un lūdzot pīdūšanu. Un šajā kontekstā pāvests Franciskas ir mūs aicinojis būt visiem vīnotiem savos atšķirībos, būt vīnotiem vienmēr, tas ir Jēzus ceļš. Vīnoteiba ir poroka par konfliktu. Vīnoteiba ir ir žīlestība, kas mums jolīdz kungam, jolīdz, lai izmūs atbrīvoja no šķelšanos kārdinojuma, no savstarpējiem konfliktiem, no egoisma, no aprunošanas, nikot nāprunojiet citus, nikot kristīša šķelšanos aizsprīdumi savteigos intereses baznēcē nūdara tik daudz pūsta – Mums katoļiem ir jolievts kopā, un mums ir jolievts kopā ar citiem kristīšiem, jolievts, lai kungs mums pišķir vīnotēbas dovanu savstarpēju vīnotēbu. Un tai pāvests Franciskas eh, uzrunoja klotusošos audience 2013. goda 19. jūnijā. Un eh, tīcūtīs eh, pēc kristīšu vīnoteibas – Pēc šo ekumenisma mēs esam atkarīgi no svāto gora palīdzības, un ekumenisma mierkis nav sajaukt kūpā pretrunīgas doktrīnes, lai panoktu un aiztu vīnoteibu, bet lai gan kristīšu sašķelteibu dažkort ir eh, cilvēcisku kļūdu rezultāts, citkort tas runās arī porpratuma rezultātā – un ir vajadzīgas nūpītnes pilles, lai tiktu por šim obiem cāloņiem, un mēs poši ar savu spāku šo vīnoteibu panok nevaram. Domājot par šo lītu, tomēr ilgas pēc vīnoteibas ir ļoti labas, jo projām paliek spākā vīna Kristus baznēca un Jēzus kaidu dīnu, visu savu gonompulku sapulcinos kūpā, un kamēr mēs vēl nesam kļuvuši par pilnībā vīnu bazneicu, mēs nevaram, piemēram, būt līdzdalīgi visus sakramentus, un tomēr mums ir namitīgi joturpina lūgtīs un darbotīs, lai nonoktu pie vīnas Kristus bazneicis. Un šajā nedēļā eh, lūkšanu nedēļā par kristīšu vīnaibu un vīnproteibu arī jūs visus aicinoju būt vīnotim lūkšanā, tāpat ņem daļēju ekumeniskos divkulpojumus un arī veicinot šo mīlestības, sirsnības, vienprotības un lūkšanu goru starp visiem kristīšiem, nasaraugūtīs uz dažādām atšķirībām. Un divus nok mums pretī un dūs mums tūži ielestē, būtos dovanas, kas mums ir vajadzīgas. Un eh, šodien, protams, eh, mēs esam aicināti pirmajā eh, nedēļas dīnā pordūmot rakstu vītu viestuļa rūmīšiem 14. nūdeļa 8.9. pants un tāpat psalmu 103. psalms no 13. līdz 18. pantam. Noslēdzot šo mūsu katehēzi šajā ceturtdienas reitā. Gribu teikt, ka mēs tiksimies tagad jau nākamajā stundē, un nākamajos katehēzēs arī būs skaits no visiem dažādām konfesijām, lai saprastu, kas mums ir kūpīgs un kas ir atšķirīgs. Un lai jums visiem jauka un svieteiga šeit ceturtdiena kopā ar jums – Beia Priesteris Mortens.